lagos kai alopex ho lagos tei alopeki ontos polla kerdaineis e echeis hoti onomasoi kerdo estin he alopex ei episteis f deuro ego ehestiose HODE e colusei kai en endon uden e ho lagos deipnos tei aloopeci. Hode lagoos efe, sun cacoe men al emathon su to onoma posenesti, uc po tu cerdainein, alla po tu dolun. Hoti tois periergois, pollacis megiston cacon sunebe, cacos tei periergeiae chromenois.